Kad cilvēks piedzimst, viņa jūtu pasaule, emocionālais ķermenis ir pilnīgi vesels. Apmēram 3-4 gadu vecumā emocionālajā ķermenī parādās pirmās brūces, kas tiek inficētas ar saindētām emocijām. Bet novērojot divus vai trīs gadus vecus bērnus, tu redzi, ka viņi visu laiku rotaļājas. Tu redzi viņus visu laiku smejamies. Viņu iztēle ir ļoti spilgta un veids, kā viņi sapņo, ir pētījumu pilns piedzīvojums. Ja kaut kas ir slikti, viņa reaģē un aizstāv sevi, bet pēc tam uzreiz to aizmirst un atkal pievērš savu uzmanību konkrētajam mirklim, lai atkal spēlētos, izpētītu un priecātos. Viņi dzīvo šajā mirklī, viņiem nav kauns par pagātni, viņi neuztraucas par nākotni, mazi bērni izpauž, ko jūt un nebaidās mīlēt. Laimīgākie brīži mūsu dzīvē ir tie, kad mēs spēlējamies kā bērni, kad dziedam un dejojam, kad izpētām un radām tikai prieka pēc. Uzvesties kā bērnam ir lieliski, tāpēc, ka tā ir cilvēka dabiskā dvēsele, cilvēka dabiskā tieksme. Bērnībā mēs esam naivi un gluži dabiski izrādā mīlestību. Bet kas ar mums ir noticis? Kas ir noticis ar visu pasauli? Noticis ir tas, ka tad, kad mēs vēl esam bērni, pieaugušie jau ar jau ir garīgi slimi un inficē mūs. Kā viņi nodod šo slimību mums? Viņi sagūsta mūsu uzmanību un iemāca būt tādiem pašiem kā viņi. Tā mēs nododam savu slimību bērniem, un tā mūsu vecāki, skolotāji, vecākie brāļi un māsas, visa slimo cilvēku sabiedrība ir inficējusi ar šo slimību mūs. Viņi sagūstīja mūsu uzmanību un ielika mūsu prātā informāciju, to nemitīgi atkārtojot. Tā mēs mācījāmies. Tā mēs ieprogrammējām cilvēku prātu. Problēma ir tā programma, informācija, kas saglabājusies mūsu prātām. Sagūstot uzmanību, mēs mācām bērniem valodu, mācām lasīt, mācām kā uzvesties, kā sapņot. Mēs pieradinām cilvēkus tāpat, kā pieradinām suni vai jebkuru citu dzīvnieku, ar soda un balvas palīdzību. Tas ir pilnīgi dabiski. Tas, ko mēs saucam par izglītību, nav nekas cits kā cilvēka pieradināšana. Mums ir bail no soda, bet vēlāk mums ir bail arī, ka nedabūsim balvu, ka nebūsim gana labi mammai vai tētim, māsai, brālim vai skolotājam. Ir radusies vajadzība tikt pieņemtam. Pirms tam mums ir vienalga, vai mūs pieņem vai ne. Cilvēku viedokļi nav svarīgi. Tie nav svarīgi tāpēc, ka mēs vienkārši gribam spēlēties un dzīvojam tagadnē. Bailes nedabūt balvu pārvēršas par bailēm tikt atraidītam. Bailes nebūt gana labām kāda cita acīs ir tās, kas liek mums mēģināt mainīties, liek mums veidot tēlu. Mēs cenšamies izveidot šo tēlu saskaņā ar to, kā citi vēlētos mūs redzēt, lai tikai būtu pieņemti, lai dabūtu balvu. Mēs iemācāmies izlikties par to, kas neesam, un vingrināmies būt kāds cits, lai tikai būtu gana labi mammai, tētim, skolotājiem, savai reliģijai vienalga. Kam? Mēs vingrināmies un vingrināmies un iemācāmies, kā būt tiem, kas neesam. Drīz mēs aizmirstam, kas patiesībā esam un sākam dzīvot savos tēlos. Mēs radām ne tikai vienu tēlu, bet daudzus un dažādus atkarībā no dažādajām cilvēku grupām, ar ko sājamies – Mums ir izveidots tēls mājās, tēls skolai, un izauguši mēs radām aizvien vairāk tēlu. Tāpat notiek ar dabiskajām attiecībās starp vīrieti un sievieti. Sievietei ir ārējais veidos, ko viņa cenšas parādīt citiem, bet vienatnē viņai ir cits tēls. Arī vīrietim ir ārējais veidos un iekšējais veidos. Pa to laiku, kamēr cilvēks kļūst pieaudzis, iekšējais un ārējais tēls ir kļuvuši tik atšķirīgi, ka tik tikko sadar kopā. Attiecībās starp vīrieti un sievieti ir vismaz četri tēli. Kā lai viņi var pa īstam viens otru iepazīt? To viņi nevar. Viņi var tikai mēģināt izprast tēlu, bet ir vairāki tēli, kas jāņem vērā. Kad vīrietis satiek sievieti, viņš sevi izveido viņas tēlu, savukārt sievieti izveido sevī vīrieša tēlu. Viņš mēģina ietilpināt šo sievieti paši izveidotajā tēlā, savukārt viņa mēģina ietilpināt vīrieti tajā, ko izveidojusi viņa. Nu jau starp viņiem ir seši tēli. Protams, viņi melo viens otram, pats ja, pat ja nezina, ka melo. Viņu attiecības ir balstītas uz bailēm, tās balstās uz meliem. Tās nav balstītas uz patiesību, jo viņi nespēja redzēt cauri miglai. Bērnībā nav nekādu nesaskaņu starp mūsu iedomu tēliem – Tie netiek pa īstam izaicināti līdz tam brīdim, kad mēs sākam miedarbību ar ārējo pasauli un vairs neesam vecāku aizsargāti. Tāpēc būt pusaudzim ir īpaši grūti. Pat ja esam sagatavojušies atbalstīt un aizstāvēt savus tēlus, pasaule pretojas tik līdz mēģinām tai šos tēlus parādīt. Ārējā pasaule sāk mums pierādīt ne tikai personiski, bet arī publiski, ka mēs neesam tie, par ko izliekamies. Piemēram, pusaugu zēns, kurš izliekas, ka ir ļoti gudrs. Viņš skolā piedalās debatēs, un šajās debatēs kāds, kurš ir gudrāks un labāks sagatavojies, viņu uzvar un liek viņam izskatīties smieklīgam visu acu priekšā. Zēns mēģinās paskaidrot, aizbildināties un attaisnot savu tēlu vienaudžu priekšā. Viņš būs ļoti laipns pret visiem un viņu priekšā mēģinās saglabāt savu tēlu. Bet pats zinās, ka melo. Protams, viņš ļoti cenšas neizgāsties savu vienaudžu vidū, bet palicis vienatnē un ieraudzījis sevi spogulī vēlas sadauzīt spoguli. Viņš ienīst sevi, viņam liekas, ka viņš ir tik ļoti dumšs, ka viņš ir ir pats sliktākais. Pretrunas ar piekšējo tēlu un to, ko viņš mēģina rādīt ārējai pasaulē, ir pārāk lielas. Jo tās lielākas, jo grūtāk pielāgoties sabiedrības sapnim, un jo mazāk mīlestības viņam ir pret sevi. Starp to tēlu, par ko viņš izliekas, un to, kas viņš ir, vienatnē ir meli un vēlreiz meli. Abiem tēliem nav nekāda sakara ar realitāti. Tie ir nepatiesi, bet viņš to neredz. Varbūt kāds cits to spēja ieraudzīt, bet viņš ir absolūti aklas. Viņa nolieguma sistēma, ceņ, sistēma cenšas pasargāt brūces, bet brūces ir īstas un viņam sāp, jo viņš tik ļoti cenšas aizsargāt savu veidolu. Bērnībā mēs iemācāmies, ka ikviena cilvēka viedoklis ir svarīgs un dzīvojam saskaņā ar šiem uzskatiem. Mūs var iegrūst dziļāk ellē kāda cita parasts viedoklis. Viedoklis, kas pat nav paties. Tu esi neglīts, tu maldies, tu esi muļķis. Uzskatiem ir liela vara pār ellē dzīvojošo cilvēku muļķīgo uzvedību. Tāpēc mēs vēlamies dzirdēt, ka esam labi, ka mums iet labi, ka mēs esam skaisti. Kā es izskatos? Kā es to pateicu? Kā man veicas? Mums ir nepieciešams dzirdēt citu viedokli, tāpēc, ka esam pieredināti un ar šiem viedokļiem var ar mums manipulēt. Tāpēc mēs meklējam citu cilvēku atzinību. Mums ir vajadzīgs citu emocionāls atbalsts. Mēs gribam tikt pieņemti ārējā sapnī caur citiem cilvēkiem. Tāpēc jaunieši dzer alkoholu, lieto narkotikas vai sāk smēķēt. Lai tikai viņus pieņemtu tie citi, kuri radījuši šos uzskatus, lai tikai viņus uzskatītu par foršiem. Tik daudzi cilvēki cieši to neīst, neīsto tēlu dēļ, ko cenšas izveidot. Cilvēki izliekas par ļoti svarīgiem, bet tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka neesam nekas. Mēs tik grūti strādājam, lai kaut ko sasniegtu šajā sabiedrības sapnī, lai citi mūs pazītu un atzītu. Mēs tik ļoti Cenšamies būt nozīmīgi, vinnētāji, būt ietekmīgi, slaveni, piepildīt savu personisko sapni un uzstiept savu sapni apkārtējiem. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki tic, ka sapnis ir reāls, un mēs to uztveram ļoti nopietni.